بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد تلشيا قصوما وفيها إثبات الرسالات وذلك لأن مقتضى قوله رب العالمين والرب هو الذي يصلح عباده ويربيهم ومقتضى تربيتهم ان يرسل اليهم الرسل لهدايتهم وتربيتهم وهذا من مقتضى الربوبيه ومن مقتضى الهدايه اهدنا الصراط المستقيم لا يمكن الاهتداء الى الصراط المستقيم الا بالرسل عليهم الصلاه والسلام ففيها hivyo katika suratul Fatiha ithbatu risalati kuna uthibitisho wa risala jumbe za Allah aa, kwa waja wake kupitia mitume wake tunaendelea anasema hafidhahu Allah ta'ala وفيها الرد على جميع الطوائف المنحرفه na ndani yake katika sura hii kuna majibu arraddu kuna majibu ala jamii altawaifi almunharifa majibu dhidi ya mapote yote mapotovu fafiha raddu ala almalahida ndani yake kuna majibu dhidi ya malahida malahida wanaopinga uwepo wa Allah tabaraka wa taala, hawaamini juu ya Allah tabarak wa taala. Alladhina yuattiluna alkauna min khaliqihi, ambao wanautenganisha ulimwengu na muumba wake, wanaitakidi kwamba hakuna muumba dunia Eh, imepatikana tu hivi hivi, imekuja kila kitu by nature. Fafiha raddu alaihim, hivyo katika hii sura kuna raddi dhidi yao, biithbati, kwa kuthibitisha anna hadha alkauna, ya kwamba ulimwengu huu lahu rabbun khalaqahu, eh, ulimwengu unao au unaye mola khalaqahu ambaye ameuumba wa huwa rabbil alamin naye ni mola muumba mlezi miliki muendesha wa walimwengu wote anasema hafidhahu Allah والرب معناه نمعنى الرب الخالق المربي لجميع الخلق بالنعم الخالق نمومبا المربي لجميع الخلق anayewalea viumbe wote binniami بالنعم neema والمصلح والمالك rabbi ni muslih mtengenezaji akatengeneza mambo wal maliku miliki anayemiliki vile alivyoviumba hakuna anayemiliki chochote katika ulimwengu wa juu wala ulimwengu wa chini isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hadha خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله hili ni umbile la Allah na yeye ndiye aliyeumba kiumbe hiki au viumbe hivi faaruni hebu nionyesheni nyinyi makafiri washirikina madha khalaqa alladhina min duni asiyekuwa Allah ameumba nini au wangu wenu wameumba nini hebu nionesheni aruni nionesheni madha khalaqa alladhina min duni kwa hiyo yeye ndiye aliyeumba na yeye ndiye anayemiliki كل هذه تدخل في معاني الرب سبحانه وتعالى yote haya yanaingia katika maana za ar-rabb muumba mmiliki mtengenezaji mwenye kuhuisha mwenye kufisha muendesha wa mambo fafiha raddu ala الملاحدة almu'attila hivyo ndani yake kuna raddi kwa malahida wanaompinga Allah almuattila wanaomkatalia Allah sifa zake wa fiha raddu ala المشركين lakini kadhalika katika suratul fatiha kuna raddi wanajibiwa washirikina alladhina yaabuduna ghaira allahi subhanahu wa ta'ala wale ambao wanamwabudu asiyekuwa allah subhanahu wa ta'ala wamejibiwa na sura hii kwamba ibada yoyote inayoelekezwa kwa asiyekuwa allah ni ibada ya batili na huyo anayeabudiwa kinyume chake anaabudiwa kwa batili liko wapi hilo iyyaka na'budu wewe tu ndiye tunayekuabudu iyyaka na'budu wewe tu ndiye tunayekuabudu anasema al-allama al-fawzan حفظه الله حيث إن kwa namna ya kwamba katika kipande hiki ndani yake kuna kumtakasia allah ibada ففيها الرد على المشركين هذا ndani yake kuna raddi wanajibiwa washirikina وفيها الرد على المشركين ndani yake kuna raddi kwa washirikina الذين يعبدون غير الله سبحانه إياك نعبد حيث إن فيها إخلاص العبادة لله ففيها الرد على المشركين الذين يعبدون مع الله غيره أنا سمع حفظه الله وفيها الرد على طوائف هذه الأمة لكن كذلك من يعكس رهيبنا ردي وما نما جوابه على طوائف هذه الأمة جوية مبوت يا أمه التي اشتطت عن طريق الحق أنباء يا مبوتوكا يا كياتش يا حق كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة kaljahamia kama vile jahamia aljahamia ni pote ni pote ambalo lina aqida potofu ni pote ambalo linajinasibu katika Uislamu na lina rai zake za kiitikadi rai za makosa katika mafuhumi ya imani kadhalika wana makosa katika sifa za Allah tabaraka wa taala na majina yake pote hili la aljahamia linarejea nisba yake kwa muasisi wake muasisi wake ni nani aljaham bin safwan aljaham bin safwan alkhurasani al ambaye amewapoteza watu wengi sana jaham kaljahamia kama vile jahamia walmu'tazila na mu'tazila mu'tazila nalo ni pote la kibid'a pote la kizushi limeanza mwishoni mwishoni mwa eh, zama za ad-daulatul umawiyah mwishoni mwishoni mwa ad-daula al-umawiyya na likaenea katika kipindi cha ad-daula al-abbasiyya wote hili linasibishwa kwa bwana mmoja anayeitwa Wasil bin Ata Wasil ibn Ata pote hili limetambulikana kwa tabia yake ya kutanguliza akili mbele ya dalili. E, limetambulikana hili pote la Mu'tazila kwa ile tabia yake ya kutanguliza akili mbele ya dalili, jambo ambalo limekwenda kinyume, wakaona kwamba haliingia akilini, wanalikataa. Na pote hili limetambulikana kwa misingi yake mitano, wana misingi mitano inaitwa al-usulu al-khamsa al-usulu al-khamsa wana misingi yao mitano ya batil msingi wa kwanza ni at-tauhid at-tauhid wamejiita au wameuita msingi wao huu wa tauhid lakini kusudio lao ni kuzikanusha sifa za Allah tabaraka wa taala kiasi kwamba wakasema kwamba Qur'ani imeumbwa makhluk msingi wao wa pili unaitwa al-adlu uadilifu al-adlu uadilifu na katika maana ya msingi wao huu uadilifu ni kule, ni kule kuitakidi kwao kwamba mja anaumba matendo ya nafsi yake mja anaumba matendo ya nafsi yake msingi wao watatu unaitwa alwa'du walwa'id alwa'du walwa'id na maana ya alwa'd walwa'id wanawajibisha kuadhibiwa kwa mtu aliyetenda madhambi makubwa lazima adhibiwe ni wajibu adhibiwe na kwamba Allah hamsamehi itokee kwamba ametubia duniani lakini kama hakutubu ana dhambi zake ana madhambi yake makubwa aa, eh, lazima adhibiwe wamepatia wamekosea hapa ha? kwamba lazima aadhibiwe isipokuwa awe ametubia duniani kama hakutubu basi akhira lazima aadhibiwe wamepatia wamekosea anta na kwa nini wamekosea na mtu kafa hakutubu hawa wana msingi watatu unaitwa alwa'du walwa'id. Katika maana yake wao wanasema hivi, atakayekufa na dhambi kubwa, amekufa alizini, afu hakutubia juu ya zinaa, amekufa alikuwa na vikoba vya riba, alafu hakutubu, kaondoka na dhambi lake hilo. Amekufa aliiba msikitini viatu, hakutubia, huyu lazima adhibiwe, lazima, ana njia nyingine. Huu msingi wao huu watatu alwaad walwa'id unaobeba maana hii wamepatia wamekosea kwa nini wamekosea na huyu mtu kafa hajatubia ha? kwa maana wamekosea kwa sababu Allah anasema kwenye Qur'ani hasamehi dhambi la yeye kushirikishwa hili halina msamaha kwake yeye wayaghfiru ma duna dhalika liman yashaa na anawasamehe wenye madhambi mengine eh, mbali na ushirikina, lakini kwa awatakao yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa maana tunasema hivi, atakayekufa na dhambi kubwa bila ya kutubia, huyo atakuwa ni tahta almashia, yuko chini ya matashi na matakwa ya Allah mwenyewe. Allah akitaka kumsamehe bure atamsamehe bure, na mwenyewe Allah akitaka kwanza amuadhibu atamuadhibu sasa hapa ndipo tumetofautiana na Mu'tazila. Ahlusunna wanasemaje? Atakayekufa na dhambi kubwa yuko chini ya matashi ya Allah vile atakavyoamua yeye subhanahu wa ta'ala. Mu'tazila wanasemaje? Lazima adhibiwe, wakawa wameikhalifu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, msingi wangapi huo? Watatu. Unaitwaje? Alwa'du walwa'id. Msingi wao wanne almanzilatu baina almanzilatain kituo baina ya vituo viwili kituo baina ya vituo viwili juu ya eh, fasiq fasiq hukumu ya fasiq wanasema si muumini si muumini wala si kafiri fasik anatenda dhambi kubwa duniani si mu'min wala sio sio kafir yuko wapi wanasema kwenye kituo cha imani hayupo kwenye kituo cha kufuru hayupo si kafir wala si mu'min yuko wapi yuko katikati yuko katikati hapo wamepatia wamekosea ah anta wamepatia wamekosea Hujaelewa? Haya, anayefanya dhambi hukumu yake ni nani? Muislamu amefanya dhambi kubwa hapa duniani ni nani? Asi, fasik, kafiri au muumini? Ha? Muslim biislamihi, alafu ni muislamu asi au ni muumini mpungufu wa imani lakini hatukumtoa kwenye imani si ndio wao wanasema mu'tazila si muumini manake tayari wameshawakhalifu ahlu sunna ahlu sunna wanasema ni muislamu huyo huyu ni muumini muislamu ndio amekunywa pombe kanywa pombe ndio lakini bado muislamu wao wanasema sio muislamu kafiri sio kafiri vipi iko katikati iko katikati je wamepatia wamekosea kwa nini wamekosea eh eh sababu hilo kosa ambalo amelifanya halikumtoa katika Uislamu kwa hiyo tunamuita ni muumini kwa imani yake fasiqun bikabiratihi ni fasik kwa dhambi lake ambalo amelifanya au tunamwita mu'minu naqisul iman ni mu'min mpungufu wa imani kwa sababu imani inapanda na imani inashuka ilipomshuka akafanya hilo dhambi dhahiri eh huu ni msingi wao wangapi huo wanne msingi wao watano al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar majina mazuri al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar lakini wana kusudio lao lisilokuwa hili kusudio lao ni kuwafanyia uasi viongozi na watawala, kupambana nao kwa silaha, kuwatoa. Wamepatiwa, wamekosea kwamba kiongozi e, wa nchi mkubwa anywa pombe mathalan, wao wakasema huyu hatufai, lazima atoke, hatumsikilizi huyu ni fasik, hatuna taa kwake, hatuwezi tukamtii sisi mtu mnywa pombe. Sisi wamepatiwa, wamekosea anta wamepatia wamekosea kwa nini wamekosea na wakati kweli kiongozi anakunywa pombe au anafungua makanisa wajibu wa kiongozi ni kutiiwa aha lakini sio kuasiwa aha hata kama anafanya dhambi hiyo ndio akida ya ahlusunnati والجماعة mtume anasemaje la yanza'anna yadan min ta'a asiondoe mkono wake wa utiifu wa kiongozi hata kama atamuona anafanya madhambi endelea kumsikiliza endelea kumtii kikubwa muombeni Allah awape yale yenu atakayemuona kiongozi wake anakwenda kinyume basi asiyaseme hayo anayoyafanya kwa kumnanga hadharani aende akamkamate mkono wake na akae naye chemba alafu amwambie amnasihi akinasihika ahlan wa sahla hakunasihika huyo mtu muislamu ameshaondoa ile dhima yake ameshasema ila aendelee kusikiliza na kutii kwenye hadith msikilize kiongozi na mtii hata kama utapigwa mgongo wako na zitachukuliwa mali zako wa in dhuriba dhaharuka wa ukhidha maluka hata kama utapigwa mgongo wako na maaskari wake hata kama zitachukuliwa mali zako isma wa ati sikiliza tii wao wanasema ah hiyo sio al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ni khuruj kumfanyia khuruj na kwenye khuruj kuna madhara makubwa kuna madhara makubwa yatapatikana kwa waislamu damu zao zitamwagika mali zao zita... kwa hiyo wao wana msingi wa al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar katika al-usul khamsa kina nani hawa mu'tazila wafuasi wa wasil bin ata anasema والasha'ira ambao walikuwa wakijinasibu kwa Abu al-Hasan al-Ash'ari ambaye Abu al-Hasan al-Ash'ari aliacha madhehebu ya al-Ash'ariyya akarudi kuwa katika ahlus sunnah wal jamaa alladhina dallu fi babi al-qada'i wal qadar ambao wamepotoka na wamepotea katika mlango wa al-qada'i wal qadar baadhi ya ahlul ilm wanaona kuna tofauti baina al-qada'i wal qadar na baadhi ahli alilm wanaonelea kwamba alqadau walqadar shay'un wahid ni kitu kimoja na miongoni mwa hao ni al-allama ibn baz rahmatullahi alayhi anasema waraddu na anayeonelea kwamba tofauti baina alqadai walqadar miongoni mwa hao ni al-allama al-uthaymin rahimahullah waraddu ala nufati sifati kadhalika katika suratul fatihah kuna raddi na majibu kwa wale waliokataa na kukana nufat wingi wa annafi mkataaji nufaa wakataaji waraddu ala nufati sifat na kuna raddi kwa wakataaji wa sifa sifa za Allah almuattila alladhina attalu alasmaa wasifati ambao wameyakataa majina ya Allah na sifa zake min jahamiyatin wakiwemo jahamia wa mu'tazila na mu'tazila وأشاعرة نأشاعرة وما تريدية نما تريدية نعم وغيرهن وسيق وهاو كل من نفى الصفات كلا أن أتكان صفة زى الله أو نفى شيئا منها أو أككان سهام يصفهز فهذه السورة ترد عليهم باس سورة هي نرد جياو منك إن وجيبه هي سورة kuwa sura imethibitisha sifa za Allah na majina yake wa fiha ithbatu alba'thi na ndani yake kuna kuthibitisha kufufuliwa amesema Allah maliki yaumiddin mwenye kumiliki siku ya malipo wa huwa wa yaumuddin huwa yaumul hisab na siku ya malipo ni siku ya kuhesabiwa lianna ad-dina lianna ad-dina huna ma'nahu kwa sababu neno dini hapa yaumiddini, neno dini hapa maana yake alhisab, ni hisabu. Wa yaumuddin, na siku ya dini huwa yaumul qiyama, ni siku ya qiyama. Summiya yaumaddin, imeitwa yaumuddin lianna Allah yuhasibu ibada, kwa sababu Allah atawahisabu waja wake, wayujazihim, na atawalipa ala a'malihim juu ya matendo yao ikaitwa siku ya malipo siku ya hisab kwa maana hiyo kwa hiyo sura ndani yake kuna kuthibitisha al-ba'th kama imethibitisha al-ba'th pia kuna radi kwa watu gani hapa ha? ikiwa hii sura imethibitisha al-ba'th kufufuliwa ni radi kwa watu gani naam ad-dahariyuna ad-dahariyuna dahariyuna kina nani anta man hum ad-dahariyuna au ad-dahariya kina nani dahariya kwamba ukifa hakuna kufufuliwa ukifa wewe leo hapa utatoka kiumbe hai kingine mahala kwingine lakini suala kwamba kunafufuliwa hiyo jambo halipo ما يهلكنا إلا الدهر ما يهلكنا إلا الدهر hakuna kinachotufisha uh, zaidi ya muda tu kwamba leo unakuwa hai alafu unakufa unakuwa hai tena alafu unakufa unakuwa hai unakufa unakuwa hai unabadilishwa ulikuwa hai ukazikwa makaburi ya Kisutu ukatolewa uh, ni Gorongondo China umekuwa Goromondo kiumbe chengine hai eh, ukafa Goromondo limegongwa na gari mfano, atatoka kiumbe chengine hai papa, bahari ya wapi huko Pemba. Kwa hiyo hakuna kufufuliwa, masala ni haya haya tu. Eh, ni wale wanaoitakidi kwamba rahimun tadfa wa ardun tabla tumbo la, la uzazi linatoa ardhi na meza tumbo hutoa ardhi na meza hakuna kufufuliwa dahariya kwa hiyo hii sura ni radi kwa addahariyun dahariya ni radi kwa makafiri wa kikuraishi ambao na wao walipinga masala ya kufufuliwa anasemaje Allah kwenye Qur'ani uso wao kwenye hili nani anasema kwenye nani ana, ana, ana, ana aya naam زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ومدai wale waliokufuru wa maka ya kwamba hawatofufuliwa sema bala kwa nini lisiwepo hilo wa rabbi na apa kwa Mola wangu la tubaathunna wallahi mtafufuliwa kisha wallahi mtakwenda kupashwa habari kwa yale mlioyatenda na hilo kwa Allah ni jepesi kwa hiyo pia kuna radi kwa kufaru Quraish wafiha raddu ala alyahud na ndani yake sura hii al-Fatiha kuna majibu dhidi ya mayahudi wa humul maghdubu alaihim na mayahudi hawa ndio walioghadhibikiwa wa man sara ala nahjihim na wale wote watakaopita katika njia zao min kulli alimin la ya'malu bi'ilmihi katika kila alimu asiyefanyia kazi ilmu yake asiyefanyia kazi ilmu yake amejifananisha na mayahudi mayahudi ni watu wa ilmu bila ya amali وفيها الرد على النصارى لكن كذلك سورة هي ndani yake kuna majibu kama nasara alladhina ya'buduna Allah ala ghairi huda ambao wanamwabudu Allah pasina uongofu na wanaopita kwenye mapito yao kama vile watu wa bid'a makhurafi na wengineo ففيها الرد على كل مبتدع دنياك سرهيك نردك وكل لم توزوش يعبد الله بغير دليل أنيم وابود الله قسن دليلي من النصارى وكيوم منصارى وغيرهم نوسيق وواو لأن الضال وسبب الضال معنى ياك هو الذي نيلمت أمبائه يعبد الله على غير هدى anamwabudu Allah pasina uongofu hana dalili hana dalili huyu ndiye abdal anaweza akawa ni abdal peke yake anaweza akawa abdal akaongezeka cheo chengine almudillu kapotea alafu anapotosha dal almudillu mpotovu mpotoshaji ya laiti angelibakia tu kwamba ni dal kapotea لكن نضال ألف مضل أنا وقوتي زوات أتبابيش ومذامبي ووتي ألي وقتوش فسنا علم فالنصارى والمبتدعة والخرافيون هيفو باسي ما نصارى والمبتدعة نوازوش والخرافيون نما خرافي تو بدعة خرافي wanafanya mambo yasiyoeleweka wanasema asli ya khurafa khurafa ni mtu alichukuliwa na majini tangu mdogo wakamchukua wakaenda naye ujinini wakakaa huko kwa kitambo kirefu wakaja wakamtupa kwao shakuwa mtu mzima kwa hiyo lugha yake na lugha ya watu haziendani anavyoongea watu hamwelewi vipi asemaje wanasema hadithu khurafa حديث خرافة يعني نونجيه خرافة مامو هيلوكي هيلوكي كوما خرافة وميتو مخرافة ونفعل مامو يسوع هيلوكي قد قديم أنا سمع فالنصارى والمبتدع والخرافيون هيفو بس ما نصارى نوازوشي نما خرافي هاو هاو مخرافي نواتو مبتدع كلهم يدخلون تحت adhalina, wote wanaingia katika ismu ya adhalina, waliopotea. Kwa nini? liannahum ya'buduna Allah bilbidai, kwa sababu wao wanamwabudu Allah kwa uzushi, walmuhdathati, na mambo yaliyozuliwa, walkhurafati, na mambo ya kikhurafi, allati ma anzala Allah biha min sultan ambayo Allah tabaraka wa taala hajayateremshia hoja juu ya kufaa kwake kwa hawa ni adhalina wote hawa nasara dhalina manasara dhalina na wanafanana na wanamsifu Yesu kwa siku yake ya kuzaliwa na makhurafi nao wanamsifu mtume Muhammad sallam kwa siku yake aliyozaliwa wale wanamsifu wakiwa wamechupa mipaka na, na mahurafi wanamsifu mtume wakiwa wamechupa mipaka wote ni adhalina wamepotea manasara wamechupaje mipaka kwa Isa manasara wamechupaje mipaka kwa Isa anta tupe mfano manasara vipi wamechupa mipaka kwa Isa mwana wa Maryam Vipi ha? Wamesingizia kwamba yeye ndiye Allah. Makhurafi, makhurafi wamechupa vipi mipaka kwa Mtume Muhammad sallallahu kwa kuzidisha yale ambayo hakuyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama nini? Kama vile maulizi Eh? na kasda wanazomsifia na kumwinua zaidi ya daraja lake eh? mfano wanamsifia nini kwenye maulidi wamechupa mipaka vipi kwenye kumsifia mtume Muhammad sallallahu alaihi mengi kama vile kuitakidi kwamba mtume anahudhuria kwenye kwenye hadhara eh? mtume anahudhuria kwenye hadhara za maulidi na wanapofika mlango wa nne wanasimama kwa kumkaribisha mtume sallallahu alaihi wasallam wakimwambia karibu ewe mtumi wa Allah. Hii ni ghuluu, si ndio? Kuchupa nini? Mipaka. Kwa manasara wamechupa mipaka na makhurafi wamechupa mipaka. Manasara baluna na makhurafi baluna wote wamepotea. Kwa nini? Kwa sababu wanamwabudu Allah kwa bid'a na muhdathat, kwa mambo ambayo kwamba ma anzalallahu biha min sultan. Mfano iko mingi. anasema kama anna fiha arrad ala ulama ad-dalal kama ambavyo ndani yake kuna arrad ala ulama ad-dalal kuna raddi juu ya wanazuoni wa upotevu alladhina yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi ambao wanayakengeusha maneno kuyatoa katika maudhui yake yaliyowekewa maneno hayo mfano na tatoa mfano hapa Aba Mundhir anasema yuharifuna alkalima wanayakengeusha maneno an mawadhihi kuyatoa katika muweko wake maudhui yake makusudio yake mfano nini Abu Manali Aha. katika maana za kukengusha maneno Allah anasema qulu hitta semeni hitta wao wakasema hinta hinta hitta manake tupomoshee madhambi yetu wao wakasema hinta punje ya shairi shairi ni aina ya ngano basi lakini hawa wanazungumzia alyahud sisi tunazungumzia ulama ubalali ambao tuko nao katika zama zetu hizi na zama zilizopita ni wale ambao kwamba wanasema yadullahi, mkono wa Allah si mkono, ni neema. Neema yadu kwa maana ya neema. Hii ni tahrifu lkalim an mawadhi'i. Yanzilu rabbuna, anashuka mola wetu kuja kwenye mbingu ya dunia. Wanasema a, hushuka jambo la mola wetu na amri ya mola wetu, sio yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Taarifu أرسم كما أن فيها الرد على علماء الضلال كما بعض لن يعكس رهيك مجيب قوان وصوان وفتوف الذين يحرفون الكلمة وناو كنجو شمنين عما واضعه ويتوكت كما وضعيك نما كسوديوياك نما هلاباك يدو ونسمى نعمة mkono wanasema mkono wa Allah wanasema ni, ni neema au wanasema ni kuwa kuwa الرحمن على العرش استوى الله يكجو يا عرش وهو نسمى استوى كما نستولى يتوالى كون يكتت أنزي تعريف استوى سوى استولى ألاف وكيو لسو دليلي كما استوى ونسمى قد كلغة يا وارابو ونسمى آه، قد استوى بشر على العراق قد استوى البشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي واذا استدل يقول قال الاخطل دهاوة ويعملون باهوائهم ويفني كازم تمنيو ياو ويحرفون النصوص ونزكنجوش نصوص ما عندكو ويؤولونها نوانا يفني تاويلي أنا ونزكنجوش على غير مراد الله كن يمنى الله سبحانه وتعالى لتتوافق على اهوائهم wanayafanya hayo ili yaendane na matamanio yao Ibn Batuta anasema alimuona Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akiwa anahutubu juu ya mimbar akasema Allahu yanzilu ila samai dunya kanuzuli ana Allah anashuka kutoka katika mbingu ya dunia kama ninavyoshuka mimi kutoka kwenye mimbar. Akamsingizia Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Batuta, wote wanafanya wanasema haya yaendane na matamanio yao. Amesoma yule Jahmi, wakallama Allahu, akasema wakallama Allaha, taharifu hiyo wakallama Allah Musa Musa akamzungumzisha Allah sio kwamba Allah akamzungumzisha Musa Musa akamzungumzisha Allah lengo nini iwe kwamba Allah hasemi aliyesema ni Musa aliposoma hii aya mbele ya alimu wa sunna alimu wa sunna akamwambia sawa jalie sawa kwa sababu inaweza yani inawezekana ukasema wakallama Allah Musa kwa umemkusudia Musa ndiyo fa'il na lafdhu jalala ndiye ambaye kwamba amezungumzishwa kwa sababu Musa dhamma yake imejificha pale muqaddara lakini kuna maeneo yapokuwa sio sawa sawa sawa kallama Allah yani nusallimu lahu jadala yani tumkubalie kimjadala kwamba sawa tumekubali ila alimu wa kisunna akamsomea aya nyingine lamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu hapa huna kuse, huna zaidi ya useme wa kallamahu rabbuhu sio wa kallamahu rabbahu haiji zaidi ya useme kwamba Allah kamzungumzisha Musa akamwambia unasemaje kwenye aya hii hapo kwenye aya hiyo ya suratu nisa ah, wa kallama Allah Musa taklima unavyotaka wewe tujalie ni sawa unasemaje kwenye aya hii alipokuja Musa kwenye maagano yetu wakallamahu rabbuhu na akazungumzishwa na Mola wake hapo unasemaje hapo fabuhita akapigwa na butwa hana la kusema kwa hiyo anayafanya yote haya litatawafaka ala ahwaihim ili yaafikiane na yale matamanio yao na hawa zao wa fi muqaddimati haula alyahud na katika utangulizi wa hawa wametanguliwa na mayahudi wa kullu man sara ala nahjihim na wale wote watakaopita katika njia zao na mifumo yao kama anna fi muqaddimati almubtadi'ati an-nasara kama ambavyo fi muqaddimati almubtadi'a mbele walio mbele ya wazushi hawa tuliokuwa nao an-nasara ni manasara manasara wamewatangulia wazushi wetu ولهذا يقول بعض السلف na kwa ajili ya hili ndiyo maana akasema mmoja wa wema waliotangulia ambaye ni Sufyan ibn Uyaina, Sufyan ibn Uyaina al-Makki rahimahullah, Sheikh wa Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Sufyan ibn Uyaina al-Makki amesemaje? Sufyan ibn Uyaina anasema, man dhalla min ulamaina, yeyote atakayepotea katika wanawazuoni wetu fafihi shabahun min alyahud, huyo amefanana na Mayahudi, ana mfanano wa kufanana na Mayahudi. Waman dhalla min, sababu Mayahudi ni watu wa ilmu, ni watu wa ilmu bila ya amali. Kwa hiyo katika ulamaa wetu atakayepotea akapotoka akaacha kuifanyia kazi ilmu aliyokuwa nayo kafanana na Mayahudi. Waman dhalla min ubadina, na yeyote atakayepotoka katika wataabadi wetu watu wetu wa ibada wanaojihusisha na ibada fafihi shabahun min annasara basi yeye huyo ana mfanano wa kufanana na manasara manasara ni watu wa ibada ibada zao hazina ilmu hazina dalili hazina hujja vivyo hivyo atakayepotoka katika wataabadi wetu kajifananisha na manasara falwaqi'u uhalisia anna hadhihi sura tan adhima kwamba hii ni sura kubwa kabisa وسيتكلم الشيخ رحمه الله عن فوائدها المهمة na shekhe atazungumzia faida zake zenye umuhimu